bw'ibisigarira by'abahitanywe n'ubwicanyi bwabaye mu burundi mu bihe bitandukanye icyiyumviro cy'icegera cy'umukuru w'inama nkenguzamateka mu rugendo amateka no mu gusevera ujejwe rw'ukuri no kurekuriranira mu bibanza byakuwemo ibisigarira hari kuwa gatatu w'indwi twaraye turangije abafise amatongo muri kizingwe bihara komine ya muha mu gisagara cya bujumbura bagiye kuronsa inyishu y'ibibazo byabo mu kiringo kitarenze ukwezi ni inyishu y'umushikiranganje mu vyajejwe harimo inyubako mu nama n'abajejwe intwaro muri meri ya bujumbura ku munsi wa mbere w'indwi yaraye ni mu gihe abanyagihugu bafise amatongo muri ico gice basaba kumanikirwa intonde z'amatongo yabo iyo ndwi twaraye turangije kandi yaranzwe n'itanguzwa ry'ibikorwa by'ihiganwa ry'umuziki isanganiro award ku nshuro ya cumi na rimwe Eric Ndowa yarongoye umugwi ujejwe gutunganya iryo higanwa amenyesha ko itahukana azoshimirwa bikwiye iryo nido ryano makuru makuru makuru yaranze zitwaraye turangije ni mu kanya mwateguriwe na Omer Nduwayo sangwe ikaze isanganiro birakwiye ko hubakwa ububiko bumwe bw'ibisigarira by'abahitanywe n'ubwicanyi bwabaye mu Burundi mu bihe bitandukanye bisabwa n'icegera cy'umukuru w'inama nkinguzamateka mu rugendo abakenguzamateka bagiranye n'abagize umuguseveri ujejwe ukuri no kurekuriranira mu bibanza bimwe bimwe byakuwemo ibisigarira by'abahitanywe n'ihonyabwoko ryo mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri biri mu ntara ya gitega ni nyuma yo kwerekana ko izo mpande zibiri zirajwe ishinga n'ingene ibisigarira by'abahitanywe n'iyo nyabwoko ryakorewe abahutu mu mirongo irindwi na kabiri bibitswe ku wa gatatu w'indwi twari turangije gerard nibigira niho yarari bari kumwe n'abakozi b'umugwi cvr ujeje kumenya kuri no kurekuranira abakenguza amateka bagendeye ibibanza byahambwemo abahitanywe n'iho nyabwoko ryakorewe abahutu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cyenda mirongo irindwi na kabiri biri ahitwa ni Mutobo muri komine giheta mu ntara ya gitega bagendeye kandi ikibanza kiri mu gisagara ca gitega gisanzwe gishinguwemwo ibisigarira by'abantu barenga ibihumbi icumi bahitanywe n'iryo honyabwoko umunyamabanga wa cvr mupfasoni nzigamasabo lea pasikaziya akaba ababazwa n'ingene ibisigarira by'abo bantu bishinguwe nabi turacafize ingorane z'ububiko bwiza bwabyo aha tubishyira mu byo twita resake mortuaire hari izo resake mortuaire kwezi kenya twashoboye kuronka mugabo hariho n'ibindi kubera izo sake muri twe tutashoboye kuzironka biri ngaho gutyo n'ibindi dusanga byaracisifu tudashobora guharura nabyo twaregeranije dushira mu mifuko ku ruhande rw'iwe icegera ca kabiri cy'umukuru w'inama nkenguzamateka Siriake Nshimirimana asaba ko hubakwa ububiko bwiza bw'ibisigarira by'abazize amabi yagiye arakubagura uburundi aca yongera asaba ko hokubakwa ikibutso kimwe ku barundi bose baguye muri ubwo bwicanyi butandukanye bwagiye buraba turavye ingene bibitse ntibitanga iteka dukwiye gusaba yuko leta y'u Burundi yorondera uburyo bwo kubaka ububiko bumwe ibyo bisigaye by'abarundi byose bikwabikwa hamwe twongeye tukaraba ngo iki ni cibutso cabagandaguye muri iki gihe aba barabahutu aba barabatutsi aba barabatwa uno munsi dukwiye byo byose kubirengera kugira ngo habe icibutso kimwe c'abarundi bose bazize ugwaho n'ubube gito bwa bene wabo yaheraheje avuga ko icigwa umuntu yokura muri ivyo vyose ari uko ababyeyi bokwigisha abana babo urukundo n'amahoro kugira ngo ubwicanyi nk'ubwo ntibuzosubire kuvugwa mu Burundi muri kazoza igitega Jean Nibigira ku radio isanganiye Gerard Nibigira urakenuye abanyagihugu bafise amatongo muri quartier Kizingwe bihara basaba ubushikiranganje bujejwe inyubako ko Manika vuba cyane urutonde rw'amatongo yabo bakaba bazindutse bugariza ku munsi wa kabiri w'indwitwaraye turangije ahakorera ubwo bushikiranganje Alexander Alexandre Habonimana aserukira abo banyagihugu avuga ko ikibazo cyabo kimaze imyaka cumi yose kitaratorerwa inyishu akanegura ingena abategetsi batandukanye ibyo babashikiriza ku kibazo cyabo bitigera bijya mu ngiro ikibazo dufise ni ikibazo kimaze imyaka cumi irenga gato twebwe twatanze amatongo yacu muri kizingo y'ibihara tuyaha leta kugira ngo iyatunganye habe igisagara kibereye kigezweho aho twari dufitaniye amasezerano na leta leta ko bahejeje gutunganya amabarabara baca badushikiriza twari twuvuganye ko duha leta ibice mirongo ine n'indwi ku ijana by'ubutaka twe tugasigarana ibice mirongo itanu na bitatu eh, icyo gikorwa rero cyarakozwe naho kitakozwe neza giheze rero aho gushikirizwa amaparisere yacu ahubwo yaciye afatwa ubu rero ntituzi icatumye afatwa iyo tubonanye n'abategetsi baratubwira ngo mu kwezi kumwe ikibazo kitaba gitoye umuti umwaka ugahera uwundi ukaza ubu rero haraciye imyaka cumi irenga twaje kugira ngo tugaragaze ko dukeneye kandi kari uburenganzira bwacu kuba dusubiza amatongo yacu amasezerano arabitomora neza ko leta yejeje guca amabarabara ica bene amatongo amatongo yabo kandi amatongo ntiyimutse arahari turayabona mugabo ntidutahu ntituzabura igituma utayashyikirizwa mu gihe twebwe twatanze ibyo bice mirongo ine n'indwi bikaba bihareba eh, dutahura igituma gushwa n'amafi tutarahabwa ayo maparisere yacu icyo twosaba ni uko twatunganirizwa tugasubizwa ayo maparisere yacu bene ayo matongo rero ari muri kizingwe bihara muri komine ya muha mu gisagara cya bujumbura ngo bagiye kuronka inyishu vuba hatarenze ukwezi ni inyishu itangwa n'umushikiranganje ajejwe inyubako mu nama yagirishije abajejwe intwaro muri meri ya bujumbura ku munsi wa mbere w'indwi twaraye turangije umushikiranganje Dj Done Dukundane akaba yanaremesheje ko ibibazo by'amatongo yo muri quartier Kigeri mu gisagara ca Bujumbura bene yo batarahabwa imizibukiro naco nyene kigiye kwigwa tuva mu gisata cy'inyubako dusimbire mu gisata c'indero mushikiranganje w'indero ahamagarira abayobozi b'amashure kutavanga amatati bafitaniye n'umwigisha n'akazi kuko bashobora kuzova muri ayo mabanga bagatwagwa n'uwo bahoze batwara abasaba gukorana neza ni mu gihe byibonekeje yuko byinshi mu bibazo yakiriye by'abigisha bakuwe mu kazi ka leta bari bafitaniye amatati n'abayobozi babatwara ku buryo bakorerwa amadosiye yo gukugwa burundu mu kazi ka leta bikaba byavuzwe ku munsi wa kabiri mu nama umushikiranganje w'indero yagiranye n'abayobozi bari kumwe n'abaserukira amashyirahamwe asanzwe afasha mu gisata c'indero k’umugwa mukuru w'intara ya Kirundo mu Kirundo twakure Agnes Nahomagazi abo bigisha bakuwe mu kazi ka leta mu myaka iheze bavuga yuko ikugwa ryabo mu kazi n'abayobozi bahoze babatwara byoba bidakurikije amategeko kubera ko kugeza ubu nta rupapuro bararonswa rwerekana yuko batakiri abakozi ba leta bakaba bamwe barirukanywe mu kazi ata rupapuro ruvyerekana bagasaba yuko borenganurwa bagasubizwa mu kazi ka leta umuyobozi w'indero muri komine kirundo nawe aremeza yuko yakiriye amatati ari hagati y'abigisha n'abayobozi bivuye mu kudahuza kuri bica canke biriya akavuga yuko byarangiye abo bigisha bakoresha bamwe batakiri abakozi ba leta kubera ko abayobozi babatwara babakoreye amadosiye yerekana yuko batagitonda ku kazi bakwiye gusezeregwa buramatari w'intara ya kirundo akabona ko uko kudahabwa urupapuro rwerekana yuko bakuwe mu kazi bishobora kuba byavuye mu kutamenya agasaba ko abayobozi bo kwigishwa inyigisho zibafasha kumenya ingene batunganiriza abakozi umushikiranganji w'indero we agasaba abayobozi b’amashuri kutavanga amatati bafitaniye n'umwigisha n'akazi kuko bashobora kuzova muri ayo mabanga bagatwagwa n'uwo bahoze batwara akabahamagarira gukorana neza n'abigisha mu kirundo anyetse ntawumagaze ku bwa radiyo isanganiro radiyo isanganiro akabara nkuru iyo ubandanya wumviriza ni radiyo isanganiro isamiranire bujumbura ku mirongo ya fm mirongo umunani n'icyenda n'ibice ndwi hamwe no ku na rimwe hagati mu gihugu aya ni amakuru makuru makuru yaranze inzu bitwaraye turangije abanyagihugu bo muri komine ya mabayi intara ya kibitoke baridogera abasirikare baja mu bunywero bambaye umwambaro bafise n'inkoho rimwe na rimwe bakabakubita bakanidogera ubukene bw'ibarabara bacamwo hamwe no kubura ibirato bikomeye bita ibotine bambara bagemuriye abasirikare bari mu ishyamba rya kibira babishikirije kuwa kabiri w'indwi twaraye turangije imbere y'umushikiranganje wo kwivuna abansi no gushigikira abahoze ku rugamba mu rugendo yari mwahimabayi umushikiranganji akaba yemeza ko ikibazo cy’ibyo birato agiye kuciga ariko ikijyanye n'ibarabara rijya muri icyo kibira ngo nico kwitondera Alain Mutabazi ahamagarira izo ngabo z'igihugu gukora zubahiriza agateka kabo banyagihugu ni nkuru tubaza Alexis Ndayiragije ngo bagira urugendo rw'amasaha umunani binjiye ikibira kugira bashobore gushikira ahari ikirindiro cy’abasirikare ahitwa Imarura mu kibira ca abona abanyagihugu bagemurira abasirikare bari kuri icyo kirindiro Shingiro muri komine Mabaye bakavuga ko baruha cane ivyabishikirije umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi no gushigikira abahoze ku rugamba mu gihe ariko araborana abanyagihugu muri komine Mabaye. abanyagihugu rero basaba ko bakorwa ibarabara kuri icyo kirindiro eka ngo baronswe n'ibirato bimwe bita botine umushikiranganje mutabazi Alain Tribert yamenyesheje ko gukora ibarabara bitwara uburyo bwinshi ko muri iki gihe budashobora kuboneka ngo babarafasha uko bahora babigenza kubijanye n'ibirato bita botine yarabaremesheje ko ibyo birato bishobora kuboneka ngo botenyenya gatoyi ku bindi bibazo abanyagihugu bagiye barashikiriza nk'abasirikare baja mu bunywero bambaye umwambaro w'igisirikare batwaye n'inkoho bigashiga bagakubita n'abanyagihugu umushikiranganji yahanuye abasirikare ko bobategerezwa kuba hagati y'akazi na muntu ku bijanye ngo n'abashurashuza abigeme n'abakenyezi iyo bari ku birindiro yasabye abanyagihugu kubashengeza hanyuma ngo bahanwe yaranakebuye ababyeyi kurera neza abana indero ndundi bareke guta indero muci bitoke Alexis Ndayiragije hadiyo isanganiro Alexis Ndayiragije urakenuye tuva himabayi dusimbira matana mu ntara ya Bururi tuvuge ibijanye n'ubudandaje amazu y'ubudandarizo yo mu isoko nkuru ya komine matana intara ya Bururi yaradugije ibiciro abadandaza bavuga ko ayo bariho ubu yigwije gatatu uwahora ariha nk'ibihumbi mirongo itatu na bitandatu asabwa ibihumbi ijana ku kwezi abo badandariza muri iyo soko bidoga ko batazokoroherwa kuriha ayo mahera mu ntwaro muri komine matana basigura ko ari ingingo y'inama ya komine Jean Dodier irakoze abo badandaza b'imatana babona ko ayo mahera babadugirije bitazoborohera kuyaronka basigura ko ayo bahora bariha yadugijwe inshuro zitatu kubera ivyo n'akazi kabo ubu karacumbagira bakababazwa nuko bategekwa gusinya amasezerano yo gukota ayo mazu y'ubudandarizo komine yarabidugije iduza nk'urugero rushika amajana atatu ku ijana kare twaba turiha nk'iyi nyeshopu iyi nyirabakwiye kaburimbo kare twaba ibihumbi mirongo itatu na bitandatu baciye baduza bashyira ku bihumbi ijana baduguje ku bihumbi ijana kandi baciye bavuga bati muca musura mutange konsiyo y'ibihumbi amagana atatu bagereranije n'amasoko akomakomeye ari mu zindi ntara nka gitega ngozi aho barangurira ibiciro by'ibibanza bakoreramwo biri hasi bagasaba ko ivyo biciro vyoganirwako nk'isoko y'ingozi ifise ivyumba imetero zitandatu ikoswa ibihumbi mirongo itandatu igitega ifise imetero zine kuri zine ikoswa imbi mirongo ibiri na kimwe imakamba isoko ifise imetero zine kuri zine ikoswa imbi mirongo ine n'amajana atatu abo badandaza banatangazwa n'ingene baterereye mu yubakwa soko nkuru ya matana yamara ntibaha ako kigoro inkomoko y'izo nzu natwega tuzikoreramo amafaranga yacu niyo zubatse tufatanyije na komine turagira amasezerano na sosiyete yatanga gukoramo twa sojemate iyo sojemate eh, leta irayikuramwo ariko dukomeza dukorera ku giciro cyagizwe na sojemate ubu batudugirije ko amafaranga atagira uko angana uwuserukira abadandaza bo mu isoko ya matana yidoga ko batagishijwe inama inama mu gufata izo ngingo je nk'ubaserukira nico narizi ko kubera ntibatugishije inama mu bisanzwe bategezwa kutugisha inama n'ibiciro tukabihariye tukavuga tuti ko hageze kuduza tumubafatira kuri ibiciro twisunze uburyo n'andi mazu muri rusange tuyakoreramwo naho yoba atarayisoko mu ntwaro muri komine matana bavuga ko badugije ibiciro by'ibibanza babona ko bikwiye mustanteri w'iyo komine Dieudonne nkuru nziza yemeza ko ari ingingo yafashwe n'inama ya komine kandi ko icegeranyo carungitswe kwa kaburamatari w'intara ya bururi amazu y'ubudandarizo hagera kuri mirongo umunani nane niyo yakozwe ko n'iyo ngingo nk'uko bishyikirizwa n'abadandaza jean dodier irakoze nawe urakenuye haratanguje icese ku kane w'indwi twaraye turangije ibikorwa by'ihiganwa ry'umuziki rya isanganiro award ku nshuro igira cumi na rimwe uwurongoye umugujejwe gutegura iryo higanwa muri uno mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na gatatu amenyesha ko umuririmbyi azotahukana ihiganwa ry'uno mwaka mwaka azoronswa agashimwe gashimishije Eric Nduwayo asaba abarongoye amahinguriro kubafata mu mugongo mu nteguro z'iryo higanwa abazohiganwa nabo akabasaba kuzohiganwa mu bugwa neza aha niho duciye turangiriza amakuru makuru makuru yaranze ndwitwaraye turangije mwakoze kuba mwayakurikiye tubipfurize kuroranirwa muri ino rushasha